kial la propran vocion oni ofte sentas kiel malagrabla, giornalisto racontas pri siai spertoi. Ciu persono, ciu jam auscultis sian propran vocion en registrajo, conas tiun problemon. Oni audas la propran vocion, cae iel gi sonas mm, ne tutte giusta. Prescau iam fremda. Ciu mi vere sonas tiel? Oni sin eble demandas. La respondo cetere estas yes. Sed kial en tutte? Pro mia laboro, mi confrontigas regule cun tiu problemo. Mia nur volis verki transcribajon por interviuo. set la sono de mia propra vocio, iel genas mian koncepton. Do mi demandis min, ču nur mi sentas tion tiel? Post kiam mi estis parolinta cun geamicoe pritio, mi consigis che mine estas unica caso, tutte male. Ili ciui racontis al mi pritio, kiel malagrablan impresson ili havis audis in mem en voc messaggioi. Unu demando per tio estis clarigita, sed tiu ec cono nur malfermis novan demandon. Kial tio en tutte estas tiel? Tiu problemo existas cetere jam tiel longe, kiel eblas registri vocioin. Kiam Thomas Alva Edison, en la jaro 1877, presentis sian fonografon, cae registris tiu cele sian propran vocion, li versaine estis sentinta simile. Char, ciu tio placas al ni au ne? Tio cio ni audas, tio estas nia vera vocio. Tiel nin audas ciui homoi circau ni, nur ni mem ne audas nin tiel. Nido estas la unicae, ciui ne conas nian veran vocion excepte de tio, che ni usas do technicain rimedoin. La causo por tio estas, che ni perceptas la vocioen de aliai homoi per alia vojo ol nian propran vocion. La vocioen de niai samtempuloi ni audas exclusive tra la extera aut canalo, nian propran crome tra interna cae mesa orelo. Respondezza portio estas la tiel nomata osta sono. Ciam ni voc eligas ion, tiam ec estas son ondoi. Tiui eliras el nia buscio en la aeron, sed ili ancau trapenetras nian corpon, sur la voio de la laringo tra la crania osto, directe alla orel tamburo, ce tio modifigas la son frequenzo. Tial nia propra vocio sonas por ni plei ofte pli mal alta, ol gi vere estas. La malbona vecigio attendas nin, nur ciam ni audas son registrajon de nia vocio. Tiel nia vocio sonas iom pli alta ol ni cutime sentas tion. Tio causas fortan malordon en nia cerbo. Vi povas alcutimigi al via propra vocio, se vi auscultas cin, suffice ofte.